asigara inyuma ni ikiganiro giha ijambo umukenyezi mu guserura ibyiyumviro byiwe ibyo ashoboye intererano yiwe mu iterambere hamwe no guharanira agateka kiwe ikiganiro ntusigare inyuma mugikurikirana kuri radiyo nderagakura radiyo kiritire radiyo isanganiro hamwe no ku rubuga ngurukanabumenyi fesibuke ntusigare inyuma nawe mukenyezi ntusigare inyuma mu gushikiriza ibyiyumviro byawe turabana mukijana inshuti bagenzi muri ko muratwumviriza namwe mukunda ikiganiro ntusigare inyuma kino kiganiro mwagiteguriwe na norisi nduwimana vatikanije na umukenyezi afungura nabi bituma umugore yonda ugasanga n'amabere yarahumanye n'igikiriza ntaronka yonsa ikiganiro ntusiganye amacuno munsi tugiye kuyaga ku mukenyezi no gufungura neza mu muryango ikiganiro kidushikana mu ntara za bubanza cy’ibitoke hamwe no mu gisagara ca bujumbura imico y'abarundi yerekana ko umukenyezi ari afise uruhara runini mu gutegurira ifungurwa umuryango wowe uriko uratwumviriza ushobora kwibaza uti none umukenyezi yamategurira ifungurwa zibereye umuryango izo fungurwa zibereye n'izihe mbega byaba bishikaho umukenyezi adategura neza imfungugwa umuryango ibyo bishitse ingaruka n'izihe ibyo bibazo n'ibindi wewe uri kuratwumviriza wibaza nibyo tugiye kwishyura muri kino kiganiro ikiganiro ntusigare inyuma tugihera mu ntara ya bubanza ah, tumuhaje none uronse uturengarenga mm. cyane nkawe ubironkera amakuru ukaronka icyo ugorode kubi ntubutomboye nawe tubura nyene kuko nk'ubutaturimye aratubura nyene tuvuge nk'uwabuze kenshi atekeye mwateye mm. iki cyacagumaho ntacagumaho iyo hariho kujya neza kw'imurengeza ko tutagira amatongo turimo nko ku murango bafungurika abantu hari wariye ibijumbu n'ibiharagwa eh. naronse akanoti cyangwa utudagara cyangwa akanyama indya ziryoshe mm. akajumbu ibiharage cyangwa agasahira kuduharage none imigwi y'imfungurwa zibereye n'iyihe inyishu itangwa n'umuhinga mu byo gufungura neza n'ingaburo alexi harimeshi umuyobozi w'ikigo nifoteke burundi gikorera mu gisagara ca bujumbura imfungurwa ziba zikwije ibisabwa bya ngombwa iyo eh, ziba ari imfungurwa zitunze ibintu nyamukuru imfungurwa z'abagize umuryango ni ukuvuga umugabo umugore abana n'ababa mu rugo zitegereza kuba zitunze indemamubiri cyangwa poroteyine nizo zifasha zigakora nk'amatafari yubatse inzu ari wo mubiri w'umuntu mm-hmm. zirafasha mu gutuma umwana yazihereje iyo ari iz'agaciro eh, kugira ngo umwana umubiri wiwe uhingure ibyo twita hormone de croissance humaine ni ukuvuga ni inkaburamubiri ihingurwa n'ubwonko igatera igikuriro umwana ntazingame indemamubiri zituma umushatsi wacu utabenja ngo uvungagurike umudame yihereje imfungwa zirimo indemamubiri cyangwa ibinyobwa birimo indemamubiri bikwiriye eh, bituma agira amaberebere umwana igihe ariko Karonka ntarire ari ku ibere kuko ariko aranunuza amabere atagira amaberebere kandi nayo maberebere ubwayo akaba ari amaberebere atunze ibyotuma amagara y'umwana mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'ubwenge mu buryo bw'amagufa urukoba umushatsi byose bitera imbere neza kandi indemamubiri zituma umukenyezi mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina aryoherwa kuko uduce ndemangingo tuba mu gihimba kirondoka ciwe mu gwinjiro rwacu bita grande do bartolin dutanga uruziri rubombeka eh, mu gihimba kirondoka mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina aribyo twita liquide liberation indemamubiri kandi ku mugabo zituma ubwonko bwiwe ni ukuvuga agahimba bita hypothalamus kugira ngo ubwonko buhingure ibintu twita neurotransmitter catecholamine nibyo twita dopamine acetylcholine norepinephrine ku bana no ku bagore ku bagabo bituma bafata ku mutwe kandi bakibuka ingaburo y'abakuze n'abana itanga indemamubiri zikwiye eh, mu gihe ibishingiye ku bintu byamira mu mihanyu legumineze hamwe n'intete zitamira mu mihanyu lesereyale intete zamira mu mihanyo ni nk'ibyo biharage byumye n'ubwishaza bwumye ni inkore aho zibone intete zitamira mu mihanyo ni Eh, nk'umuceri mugabo apanujya wera nk'ujya muceri kera basekura mu isekuro tukiyita ko ari ukubera tutari mu iterambere ujya niwo wari umuceri ibinure byova mu biharage mu biyoba ubwishaza bwumye niho hovamwo indemamubiri zikwiye eh, zikaca zivangwa n'izindi twashaka tumenyereye atari mbi mugo zidatunze cyane ibyo binure n'indemamubiri aha twavuga nk'igitoke kirafise mbere n'indemamubiri bita ukaca uzicisha ku kazuba hanyuma ukabona kuzikaranga kugira ngo eh, uri kurazihekenya ntizibe zumye ngo zimene imisaya hoho imfungurwa yawe ikimera nk'umuntu yariye inyama yariye amagi yanyoye amata mu bijyanye na byangombwa byinshi yinjiza soya eh, ikwiye kudahara mu miryango y'abantu niyo mu bantu bafise amikoro aciye bugufi soya bashobora kuyironka izimbutse eh, hariho ibintu bita grene do sesame uburenda ubu biriko biragwira mu gihugu mu hafi inka zose z'uburundi bariko barazirima ibice mirongo itanu n'umunani ku ijana by'agatete ka sesame kameze nk'urutete rw'ingano biba bigizwe n'ibinure gusa ukeneye rero kuvyibuha kuyongera ibiro kubera wonze cyane ukeneye kongereza ingufu kubera wamurushe cyane cyane umwana amaze kurya nko guhera ku myaka itanu kuduga agahekenya ibiko biri hagati ya bibiri na bine hama ibyo mukabigira nka kabiri cyangwa gatatu ku munsi aho naho ibindi waba wafunguye utuntu tubayabaye uzosanga za ngwara zakwashe kwama wibagira gucika intege kondo ugashyira umunywera hamwe wamudendeukiwe na bya bikorwa byo kurima gusatura gusenya n'ibindi bisaba ingufu n'inkomezi izo nguvu uzoba naho biri uko hica imiryango yita gufungura neza nticama gihuye n'ingaburiro ribereye tubajije ico bita gufungura neza aba banyagihugu bo muri komine rugazi aho bita mu giharabuga mu ntara ya bubanza bishura bata je n'abana bashima ko bafunguye neza iyo bariye ibiharage irengarenga imyumbati nk'amateke umugabo yarose agacupa karenga kuko aba yafunguye ntaca avuga ati rero ubu ndafunguye neza kubera ndose n'agacupa mpedutse gufungura iyo barose utwo two kurya bakaturya cyangwa bagatangura aho gacupa bakamanza bakakanywa bagaca barenza kutwo dufungurwa barose baba bafunguye neza turabandanya n'ikiganiro ntusigare inyuma ubu naho dukurikire kano gakino kakaba gakinwa n'umugwi w'abakenyezi n'abagabo bo muri komine mpande ntara ya bubanza ah, ewe mana nzima ewe yeme jenerago mbega wa mugabo we wari he he eh, bwa bwana burasubiriye mushu none ga yeme ndabajanishwa nande ubu wa mugabo ari he gamana puma he kakamwe nanje ndabumubanyi yo ntwazana kamwe mbega yemwe niyoseruka ka yemwe aba bana nkabajyana kwa muganga mbega mwebwe umviriza rero uramenyera ibyo kwa muganga ntabara hakiri kare ubajyane wumviriza um- ndakubarire jewe yakobo arampamagaye hariya ruguru hari ibintu ndoye mu by'umugambi umviriza ntugende cyangwa wa wundi ushora ko amata aguha amahera hama ngende wewe nugenda ibyo ntibikuraba jewe yakuba arampamagaye kandi ndagiye ntabwo ndereka mpamagara umuba yewe jene ngo nabara ntwatse umwana yarembye nje kwa muganga reka ngende ntakundi reka ntabara muganga ntabara muganga aba bana banje bafashwe bashuha aho rero utuda namba ari inzoka ewe muganga ntabara ntabara muganga umvurira abana nyarukiriza ubu wewe yarambije ntabara ariko aradahwa umwe aracibwamo none umubiri urakweguka none ntiworaba ubundi nawe muganga araba yabyimbye amaguru shanke ngiranisha no bamuhaye sindabizi ndabira muganga mama bukuru ubwo muhira iwanyu murafise ibyo murya yo iyo ubwoko bwose urugo rwa mutama ruruzi ahubwo ntimuzereye gutunganya imfungurwa eh. raba aba bana nta yindi ndwara bagwaye ni ugufungura nabi ahubwo rero genda ubacangire abana uza bacangira injya nta yindi ndwara bagwaye ndazi ko amata muyafise ndazi ibitoki murabifise muze murabaha inga utubogaboga uduki amavoka ibyamwa n'amayaya yose mu reka niho bavuga ko umuganga wahagufa abazi ibyawe byose mfate amavoka ya mutama ashora mfate ivyo izo mbogaboga zozo boca bacibwamo bakaca imbega yemwe genda ubwire umugabo wawe mumenye gutunganya umubwire ati burya kwa muganga nta yindi ndwara batoye atari gufungura nabi umubwire uko nyene namba mudahurira mu kabari mani mfasha atazo ko kwica aka kanini mu mayi kamwe reka ngende yo mbega wa mugabo we warihekaye mbega wa mugabo ntiyotahukaga yamwe nkamubarira tukaraba abandi twiruka erega ujya ntiyatuvurira ari uwahagufa eh yakobo n'umugabo kabisa twari twirirwanye neza mbega we mada wamaze gushika eh mvuye kwa yakobo yego yakobo n'umugabo kabisa yego kandi yakobo eh, eh. aragahoraho eh, mbega baguhaye imiti kwa muganga amaze eh nganga namanyaguye ngo ubushuhe ngo burahera urazi ngo yo wa mugabo umwe ahora aca ku rupikipiki runini aduga ngaha umwe w'ubuhanza ntazopfa ameze n'umushatsi nyina yamwikoreranye ngira imyunga amufise inda emwe eh, niwe mbwiye ampebuje yabavuye byahe yambwiye mm. mm. ngo mufase berega mwebwe ngo mufise byinshi mm. mutazi gukoresha ngo hariho ngo imigwingo itatu ngo yifungurwa ngo bahe abana namba ngo bitanga ngubu ngo ngaburo, ngo nambari na mubiri ngo ntituzi kubitegura ngo ngo abana bacu barwaye inzara ngo ntitubazi kubagaburira uwo muganga yiyumvire eh, ubwo yarizwi ibitoki ku rugo inka zirakamwa biriya biti by'amavoka biri hepfo y'urugo byose je baravuga ko abana banje bataronka ibyo barya aba bantu bari mu dispensaire eh. nagire ndamukwega ukuboko ndamuzane mu rugo rwacu ndamugendutse hose mm. abandi bari babyimbye amaguru hera abahinga bajya mm. ntubona aho bicaye hajya wowe si ishano umviriza rero ndakubarire mm. wavuze ko ufise inkoko zitamaye umwana arakeneye gufungura iyayi umwana arakeneye kujya ivoka mm-hmm. mugurubuka uribuka ko ubuheruka nakubarirwa aca uvuga ngo ibijumbu bararya mhm. imyumbati bararya mhm. ibyo byose ni ibintu nirirwa ndirukanka kugira ngo bafungure babeho none ibyo bindi bintu wasanze eh. umudamu wari karagusigurira eh. ingene bamubwiye neza yuko abana bawe eh. barwaye indwara zo gufungura nabi mwabyumvise rero mupfasi erega si birebire ni ibinyene twirimira ngaho iwacu none mupfasi ibyo byose yababwiye umeremesha kiyago ibyo byose murabibaha ko mwavuze ko mubifise wasanze bishwe n'ubujuju no kutamenya Mm. ngo bamenye ngena bategura imfungugwa z'abana babo umenye mm. gucanga imigwi itatu y'imfungurwa mm. abo bana uzoza ubona bamera neza ubwo budabu byimbuka ureke kumara twose mu isoko uzosanga abo bana bagize ubuzima bwiza ikiganiro ni ntusigare inyuma twibutse we uri kuratwumviriza ko turi ko tuganira ku mukenyezi no gufungura neza mu muryango bamwe mu bakenyezi bamaze gutahura akamaro ko kuvanga imigwi y'imfungugwa barashimishwa n'ingene basigaye bagaburira imiryango adeline nkeshimana ho muri komine mugwi y'intara ya cibitoke mu nyuma binyigishije kwa muganga ni ukuvuga ubu nabimenye naciye mbona ko abana bakwiye gufungura neza hama nkarondera ifungurwa bahetse nko gufungura nkabaronderera nk'akayi bakanywa cyangwa nkasirako nk'agahwi cyangwa akavoka ndetse ibijumu ukuntu nshankora ibijumu cyane biteka ukwabyo amateka bisi ndabaha yonyene ndayateka neza nkashiramwo ibiharage nkashyiramo utuboga cyangwa intore nkagaburira abana abana rimwe rimwe ndabaha igi ndabaha haba harimo amasaka isoya ingano ibigori amasaka ndetse nubwira abakenyezi muri iyo migwi itatu y'ifungurwa arose amahera yobagaburira bakarya neza iyo migwi akayirondera nyumba utwo tubogaboga abubatsi izabo bamenyesha ko bitumwa n'ubukene kutamenya no kutaronswa inyigisho zikwiye ku bijyanye no gufungura neza bamwe mu bubatsi izabo banegura ko hakiri abakenyezi bataramenya ingene bafungura neza imiryango yabo basigura ko hari ibyo bitumwa n'uko abakenyezi batagira umwanya wo kubyitwararika umuntu aritwararika ngo eh, ariko araraba ngo ibyo by'intangangufu cyangwa by'ibikeho ya emeni bamwe na bamwe baba babikurikiza ibyo bintu ntabwo ari twese ahandi naho abagize imiryango bavuga ko kudacanga imigwi y’ifungugwa bitumwa n'ubukene buri mu miryango igihe bagezemo ku bintu biba bihari biboneka ku bwinshi mu isoko nibwo usanga abantu bariko baritwararika gusumba nk'ubu twari duhikiye cyane cyane dukorera ku ifunguro y'ikijumbu mm, n'ubufu bw'ibigori ikijumbu no tukivanga n'iki ibiharage birashika ibijumbu akabijya byonyine yego na cyane cyane ibijumbu urashobora kubiteka nk’ubusasi saa sita ugasanga uratetse nk'ibijumbu wabuze nk'amahera y'ikiro cy'ibiharage ugateka ukarya ukanywa amazi hamwe niyo ngabo leonce umukuru w'umutumba wa miheto muri komine rugazi mu ntara ya asigura ko hambavu y'ubukene buri mu miryango abakenyezi bataroswa inyigisho zijyanye no gucanga imigwi y’ifungugwa. ini wacu ntabirashika nabaza baza nka rimwe rimwe nko mu mwaka kugira ngo bigishe abantu ibijyanye no gufungura neza mu bisanzwe ntabo barundi bategura ibyo twabahaye rero cyo nubona kurande gwanze kibereye kubakenyezi kugira ngo bategure ifunguro zibereye mu muryango nuko hoje amashira hamwe yigisha abakenyezi nyene kugira ngo bigishwe ukuntu bashobora gutegura imfungurwa zibereye mu muryango kugira ngo ba bana bacu turiko turabyara mw'iki gihe bazobakore bafise ubuzima bwiza tuvuge mfate nko ku cyamwa kivoka rimwe na rimwe ubu byiyumvisemo arashobora kurisoma ari uko agomba arikoze ikijumba kubera yumva mbona amenyo nta gaciro karekare bihabwa n'umuco w'uko iyo umugabo ategetse bica bigenda uko nyine nabyo nyine bikaba biri mu bituma badashobora gucanga imigwi y'imfungurwa nk'uko bisigurwa n'uno mukenyezi hariho n'ingo zimwe zimwe usanga zubakiye ku mabanga atandukanye ushobora gusanga nk'umudamu wo muri rugo hari igihe biva no ku mategeko abakorera akaba yakwipfuza ikintu runaka mugabo kubera uwo bubakanye aba yamutegetse ati biteza kugenda ugaca usanga ko kandi n'ubwo buryo bwo kugishika ko bwari buhari agaca yubahiriza byo yashikirijwe n'umukobwa jewe rero iki kintu ndagikeneye nicyo nza gufata kuri ya rasiyo iba yabonetse impamvu itovamo izo mfungurwa zibiri zitandukanye ugaca uhitamo gusuma bimwe umushinga ntagira gute ashaka turabandanya na kino kiganiro abagabo abagabo n'abakenyezi bo muri komine rugazi mu ntara ya bubanza ntibabona kumwe cyiyumviro c'uko abafungura neza bafise amafaranga menshi tuko turaraba ku buzima bw'uno munsi hariho n'abantu bafise amafaranga bishobora kubagora bakabura ubuzima mugabo twege turi hariya mu gihugu tukiyerana mbaga tukaronda utuntu twiwacu tugira amafaranga mbaga tukafungura ugasanga dufise ubuzima gusumbya abajya abantu bafise amafaranga ubibona gute ivyo cenda yibona yuko umuntu hafise amahera ari we yofungura neza kuko agiye mu isoko ashobora kugura ico ashaka cyose mm. akaca ajya neza yego nibaza yuko umuntu afungura neza ari ufise amafaranga kuko icyo yifuza cyose ashobora kukironka yashaka utwo utwo afungura akacazana abaye amafaranga akadusuma gufungura neza ngo nuko ufise amafaranga menshi nibyo. oya gufungura neza hari igihe uba ufise nk'amahera abaye baye ugaca umenya ingene uyakoresha ukazasoma nyene utuntu tubaye baye ugasanga urariye neza turavye uko umuntu abayeho n'ukuntu ibintu byagiye biraduga udafise amahera none ugomba uwo munsi uteguye ngo ujye irengarenga ejo utegure ujye intori none urobironka gute udafise amahera umuntu afise amahera kuko ujya ikintu ugombye naho uvuga ngo ngo uri kurarondera ngo umuntu adafise amahera ngo ngo yojya wowe wumva mwohuriza hehe ibintu nk'ubu ngaho iwacu byaradutse urabona kugira turonke turengarenga ntitwavuga ati uvanze mu bifungurwa uburiye neza ubu ukoresha umutahe munini urasika rero ukaronka utuboga utwo tuntu dutuma wofungura neza nturonke amahera yacu cyo gituma mvuze yuko ubufise amahera ari wajya neza ndibaza ubufise udufaranga dukenya nawe nanasobora gufungura ati bigenze gute ni ukuvuga hari igihe uba wararimye uturengarenga ukarenga cyangwa ugaca agasombe cyangwa ukaraba aho ari imyakumbati utugori cyangwa n'ubudodo gahura ugasora gufungura kwa kundi wa wundi yoba afise amafaranga nawe niyo asora gufungura aho ngizeze naho ngo baba bajya bose bafite amafaranga menshi ngo bafungura neza nibyo jewe icyo navuga ku si ukuvuga ko abajya bose bafise amafaranga ari bafungura neza n'umuntu adafise amafaranga afise dukeya arashobora gufungura neza ku buryo utwo dufaranga afise cyangwa yaciye ingero kumwe ashobora kurondera imigwi itandukanye ugasanga arafunguye neza oya urumva twebwe burya twe turabarimye ino kandi turi mu misozi ibintu byose ino twebwe burya byinshi nibyo twironderera turarima imboga irutomati intore byose nibyo twiha twebwe rero kugira tubwira dufungure neza ibyo bintu usaka kubirondera urashobora bimwe warima bifise agaciro kanini k'amafaranga bifise agaciro kanini k'amafaranga bituma afungura nabi byotuma afungura none kugura ibintu bisa nk'amahera menshi akagura nk'inyama mm. ibiraya imiceri n'ibindi bintu nyene mwene ivyo bizimvya usanga afunguye nabi bavuze bati n'uwufise amafaranga menshi arashobora gufungura nabi yego igituma hasigikiye ko uwufise amahera ari wajya ibintu vyiza biroroshe ku isoko kuhasika akifuza ati ng'ikintu no munsi kirimo ndema mubiri kirimo ntanga nguvu kirimo sanganyangaburo mubwo umuntu ataho yikora adafise amafaranga mafaranga ivyo aravyiyumvira bigahera mu vyiyumviro ico kintu ntikimusikira twebwe ntibona twari kubera hariya mu gihugu twe turatora ibintu bya hariya nubwo tutaba dufise amahera mugabo ugasanga dufise ubuzima gusumbya abantu ugasanga aragize ubuzima bwiza kuvuga yuko ufise amahera menshi ariwe afise ubuzima bwiza hasi cyaharyama nta kintu kimurusha mu mutwe yiyumvira gusa ati ejo butebye guca ngende mu kabare mfatiye borosete mfate n'icupa mbwatwe icyo navuze yuko abafise ubuzima buba ari abantu badafise amafaranga wewe azova ku isuka kenshi abantu bakunda gushora ibyo bimbuye aho kuyimbura ngo bayigaburire imiryango ugasanga bayijyana mu isoko n'abaramutse batabijyanye mu isoko ugasanga bitegura uko bigatuma abana badafungura bikwiye kandi mu imbaho gutegura nabi ni ukuvuga iki ni gutegura imfungurwa zitari mu migwi yose kuko iyo umuntu ariko arafungura imfungurwa ziri mu migwi itatu imfungurwa ndemamubiri imfungurwa ntanganguvu n'insanganyangaburo yisunga mu kabare usanga abana ntibaronka ibikwiye umuhanuzi wa musitantera jeje iby'imibano muri iyo komine godefran yunge ko ko naho imiryango ikunda guhereza umwimbo mu isoko ayo mafaranga ataca bamarira kuko abagize imiryango baca baguma bagwaragurika bitutse ku gufungura nabi byinshi mu byogize akamaro babimarira ku isoko ni umuco ugasanga nako urumva afise umuryango ntaco gaheza ngo kaba mari ibyo kideha kweri ko cyo kubicisha imiryango inzara bagakunda amahera kandi amahera kenshi niyo bayaronse nta nakamara bayamarira mu nzoga ingaruka mbi nuko amagara ntamere neza mu muryango usanga abana baguma bagwaragurika kubera badakwije ibyo bafungura ugasanga n'akazi ntibakora neza kubera utahaze ntuheze ugenda gukora ahanini ibikorwa bica bimera nabi ugasanga n'ubutunzi umuryango si heza naho bashobora kunze gushorwa n'abagabo abagore nibo barima bakimbura ahanini mugabo abagabo hageze ko bashora bafata inkingo mu rugo bagashora nobahanura yuko iyo ngendo boyiheba bagashora umusesekara bagasigaza ibizo ibizoboshobora kubatunga bashikana ku kindi kiringo cyo kwimbura ihiganiro ni ntusigara inyuma gishimikiye ku mukenyezi no gufungura neza mu muryango tugeze ku gace k'ibibazo n'inyishu byose byerekeye imigwi y'imfungurwa turi kubona abakenyezi bo ngahanye muri komine mugwi ninde wambwira imigwi itatu igize imfungurwa imyumbati amateke n'ibijumbu Kuwo mugwi witwa ngo iki muhora mufungura ngaha ahandi ibiharage ibiharage utetse ikijumbu kugira ukwize iyo migwi itatu y'ifungurwa wowe ushobora kwiki dushyirako imboga mhm. imboga ni mu mugwi yuhe tubavuze ko ari uyuhe eh? eh. sanganyangabura urashize ko sanganyangabura imboga ukashaka kwiki kandi ndemamubiri ibiharage ibiharage ibiharage twavuze ko ari ndemamubiri ushaka iki kandi igihinda imboga igihinda ni aha nicyo bita igihinda arabitoye ushaka kurengarenga arizo sanganyangaburame ikindi amashi eh, amashi amashu ninde yompa akarorero k'imfungwa ziri muri ndemamubiri amateke ibiharage ibijumbu icyo yashyizemo kitarimo n'iki ibiharage yashizemo ibiharage ibiharage biri mu n'indemamubiri mugabo amateke n'ibijumbu ni intanganguvu Vise imyumbati nshashira ko ibiharage kugira ngo uyizane nshashira ko iki naniki kugira ngo bafungure neza hmm? nshashira ko iki imboga z'ibyatsi nk'izi irengarenga isanganyangaburo twavuze ko harimo iki imboga irengarenga amashu ama ndemamubiri amata isoya n'amagi ntusigare inyuma mu gukinga ko imiryango yo kwa migoyagoya biturutse ku gufungura nabi umuhinga mu bijyanye no gufungura neza n'ingaburo ahamagarira imiryango kwamitegura imfungurwa zirimo ingaburo ibereye Alexi hari abanza kuvuga ingaruka zo kutavanga neza iyo migwi y'ifungurwa umukenyezi afungura nabi bituma umugore yonda aco gituma usanga abagore bo mu misozi kenshi bonze gasanga n'amabere yarahumanye n'igikiriza ntaronka utwo yonsa haya no kubera ingaburo irimo ibinure bike n'indema mubiri nkeya atako zifashe yari karonsa ntaronka amabere bere umwana ugasanga ararira ari kwibere kandi atagwaye kubera ariko aranunuza ibintu atabirimwo kuko byava mu mfungwa ntibikoroka bivuye mu ijuru ikindi nacyo umugore usanga bama biyabiba umugongo umugongo kama ucitse inyama zo mu ntege mu nyama ya kibizi ziramukwega zikakanakana ibyo twita kampi misikirere ibinyanya aryamye yiseguye ukuboko ibinyanya mu maboko mu maguru amagufa arabungwa byoroshye ibyo twita osteoporose ku bakenyezi asaza hakiri kare mbere agasaza imbere y'umugabo wiwe ibyo bigatera n'ingorane z'uko usanga no kumvikana mu rugo bigorana kuko umugabo aguma yibona nk'umuntu agifise ingufu umugore yasazishijwe bigatuma bishobora no gutuma n'ingo zimwe zimwe zisambuka no guharika kukiyongera kuko umugore atakiyagagira nka kwa kundi kuko eh, akora ibikorwa byinshi cyane cyane mu misozi kandi afungura ibintu atacyo bimaze kubana naho hama kandi urabona abana atanguye kujya ku ishuri mu myaka itanu itandatu atanguye kugira ingorane z'amaso iyo atanguye kuza kuraba ibintu ku kibaho akoresha ingufu nyinshi ariko arahanga umwigisha ibiri ku kibaho mugabo usanga mu mfungwa ziwe ata vitamine a ikwiye nta karoti zizanwa mu muryango itomati ni nk'ibintu ibintu byo kumotesha gusa ugasanga mu isosi ashyiramo ikiyiko kimwe cy'ifu y'ibiyoba uwo rero n'umuhinga yakoze ibitangaza i bugande niyo nirirwa kenshi ikampara mu kurunga ifu y'ibiyoba ntibagira nk'uko tugira mu burundi usanga afata nk'ibiyiko nka bitanu bitandatu by'ibiyoba agakora ibintu by'ikinyigimbe agakoroga mu mazi agateka bikabira kuziga ugasanga ni uruntu rw'ikinyigimbe apana utuntu two kusheshembeka mu isosi ku mugabo naho iyo imfungugwa atako zifashe umugabo atakaza icifuzo n'ubushobozi mpuzabitsina ni ukuvuga ni umwe ashobora no gusohora intanga ni ukuvuga akarangiza mu gihe akiriko arashushanya n'umukenyezi wiwe cyangwa ari hagitangura ubwo nyine ingufu zikajya zihera agaca yiryamira ntunze no kumubaza n'indwi igahera ataca kubaza umukenyezi wiwe ibyo rero umugore murazi yuko ataje kuraba amatara mu rugo rw'umugabo icyamuzanye ni kuriya kuntu nyine mu gihe rero kuriya kuntu atakuronse wibaza ngo bazoteka bishe ntibibaho nicyo gituma umugore ashobora no kwiyumvira kuza kurondera hanze ngo arabe yuko icyo yabuze ku mugabo wiwe ushobora kukironka hanze na cyane cyane igihe yumva abandi bagore bariko barishima ko babakorera ibintu bigashima ariko umugabo atayindi ndwara arwaye si ukubereka avanga umugore wiwe oya oya ahubwo arigwariye ubwonko bwiwe nta kintu bugaburirwa nta binure nta ndemamubiri nta vitamine z'umugwi wa b aca atakaza indemamubiri poroteyine vitamine zo mu bwoko abasirikare bakaca bukigwa, naho uzorya iyo miti bukeye uca usubira kugwara kuko ntiyigere iva mu nzu kubera imirire mibi gushika naho uzoheruka avuga yuko ari imana yagushize mu bihano kandi imana itigeze ibigiramo uruhara gutunganya nabi iby'igikoni bizotuma nayo wabiriya kuyo uyasangira n'abatayaruye mu kuri ni n'aha duciye turangiriza kino kiganiro turabashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza dushimiye n'abagize icyo baterera muri kino kiganiro tutibagiye n'abashikiriza ivyimviro byabo ku rubuga rwa Facebook ntusigara inyuma hamwe n'imigwe yabumviriza icyo kiganiro mu ntara za Bubanza na Cibitoke ikiganiro ntusigara inyuma uno munsi cari gishimikiye ku mukenyezi no gufungura neza mu muryango kino kiganiro mwagishikirijwe na Norris Nduimana fatikanije na Virginie Rupia tubifurije kugira ibihe byiza aho hose muherereye naho ubutaha